Alter, was ist das für ein Leben, Mann? Wie ich sowas? Das ist die Abschiebung, das ist der scheiß Esel, Alter. Das kratzt langsam aufs Stolz, Alter. Ist doch normal, dass die uns abschieben, Alter, mit deinem Ding, was du unbedingt drehen wolltest, Alter. Ich weiß gar nicht, was du hast, Mann. Wäre doch fast gut gegangen. Wäre fast gut gegangen? Wäre fast gut gegangen? Ich glaub, du spinnst, Alter. Boah, da ist dieser Hurensohn schon wieder, Alter. Ich hasse diesen Bastard, Alter. Wie ich den Hurensohn jetzt hasse. Oo selamünaleyküm. Oo aleykümselam abi. Nasılsın iyisin? Yarım saat için hazır olsun araba. He gösteririz daha yarım saate. Ne? Yok abi yok yok yok yok yok. Arabanı cillop gibi edeceğiz. Süper olacak. It's so good. Schwarzer Anzug, Klackschuhe, Tennissocken. Auf der Bühne stehen und einfach in die Menge rotzen. Mit Veganern ins Steakhaus gehen. Händchen halten mit Groupies, die nach AIDS aussehen. Auf der Verlobung deiner Ex. Besoffen unterwegs und sie unauffällig fragen, was am Wochenende geht. Ey, mein nächstes Album einfach Detox nennen. Cheesy ohne Käse bestellen, die ins Ohr flüstern, dass mir dein Mädel gefällt. High Five sagen und direkt danach die Hand senken. Kurzer Wasch zum Geburtstag einen Kamm schenken. Bei schönem Wetter einfach draußen kacken. Messerstößel bitten, er solle kein Auge machen. Geld scheffeln, aber Secondhand tragen. Bei der Krankengymnastik nach Happy End fragen. Ah. Wer sagt, das Leben wäre einfach? Viel zu viele Pläne sind gescheitert. Scheißegal, ich gehe immer weiter. Lebensruhm benehmen wie ein Haiwan. Bei DSDS schreien sechs Dieter Bohlen auf der Autobahn links blinken, rechts überholen. Ne Flasche Gin trinken, gegen den Wind pinkeln. Auch mal ein Witz bringen über Sillas Blickwinkel. Einmal Nein sagen können zu den Eltern. Auto ohne Lappen und Motorrad ohne Helm fahren. Ferris MC sagen, er wär schön. Bei Todesstille furzen in der Badewanne Föhn. Schlampen taufen, an der Tanke rauchen. Maskiert und bewaffnet in die Bank zu laufen. Nutten schlagen, einmal Rucksack tragen. Den Löffel wegschmeißen und die Suppe gabeln. Besoffen einen und dann die Freunde von einem Freund ficken und vielleicht sogar den Freund ficken. Schwören und die Finger dabei kreuzen und falls man aufliegt, es immer noch verleugnen. Wer sagt, das Leben wäre einfach? Viel zu viele Pläne sind gescheitert. Scheißegal, ich gehe immer weiter. Augen zu und benehmen wie ein High Water. unterwegs. Ich hab seit Wochen nicht geduscht. Doch meine Haarfrisur, sie steht. Und trotzdem riech ich gut. Kein Hallo und kein Wie geht's? Aber Bruder, lass mich mal in Ruhe. Das hier ist da Sozialität. Ich bin ein Heilbaum vom Beruf. Wer sagt, das Leben wäre einfach? Viel zu viele Pläne sind gescheitert. Scheißegal, ich gehe immer weiter. zu und benehmen wie ein Haiwan. Hey! Alter, steh auf, Mann. Wir haben noch Folgen zu tun. Rap